Večeras govorimo o ispravnom islamskom vjerovanju el aqidetu sahiha, el aqidetu islamijetu sahiha, ispravno islamsko vjerovanje. I govorimo o razlici između Allahovih evlija i šeitanovih evlija. Između Allahovih štićenika i šeitanovih štićenika. I također naglašavamo da ovo što obrađujemo od ovih tema, od ove tematike prenosimo iz knjige koja se odnosi i koja govori o ahidi, ispravnom islamskom vjerovanju od šehhul islama ibn Taymije, to su izabrane fetve iz njegove Međmul Fetava, odnosno zbirki Fetvi. Šehol Islam Temije spominje razliku između Allahovih evlija i šeitanovih evlija. I znači to su odlike po kojima se razlikuje svaka od ovih strana koje su ovdje spomenute. I to sve u svjetlo i okrilju Allahu subhanahu wa ta'ala riječi Hel unebi'ukum ala men tenezzelu šejatin tenezzelu ala kulli efakin esim yulqune sema'a wa akseruhum kazibun Hoćete li da vas obavijestim o onima ili onome kome dolaze šeitani, kome se spuštaju šeitani. Spuštaju se svakome onome koji je griješni lažov, onaj koji potvara sam'a oni osluškuju nastoje da dobiju informacije znači osluškivanjem prisluškuju wa aktharuhum kadhibun a većina njih su lažovi kada se govori ovim riječima oni prisluškuju vi znate poznati hadis poslanika sallallahu u kome se kaže da šejtani prisluškuju nebeske vijesti, odnosno obavijesti, informacije, pa ih prenose i onda ih donose sihrbazima, vraćarima, oni to koriste i sa tom jednom istinom koja se objavi s neba, jeli, ili informacijom koju uhvate, onda se to pomiješa sa hiljadu ili sa stotinu različitih neistina. Ovo su ajeti koji pojašnjavaju ko su to šeitanove evlije. A što se tiče vlija milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu U istinu za Allahove štićenike neće biti straha, niti će se oni žalostiti. To su oni koji vjeruju i koji su bogobojazni. Znači, ovdje se opisuju šeitanove evlije. I onaj koji je dobio ovaj opis da je šeitanova evlija, neminovno kod njega mora biti laži, mora biti kod njih suprostavljanja šerijatu. Kod sebe imaju grijeh, potvoru onoliko koliko su se suprostavili Allahu i subhanahu wa ta'ala naredbi i zabrani s kojima je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam od svoga gospodara. To se naziva ahval šeitanije. To su šeitanska stanja ili šejtanski događaj i njihove okolnosti. Ahval šeitanije. A sve je to razlog ili rezultat, bolje rečeno, njihove zablude, njihova širka, njihove novotarije njihovoga neznanja, njihovoga kufra. I sve ove stvari, ukoliko se nađu i znamo za čovjeka da je šetano evlija, ili se predstavlja kao evlija, da je Allahu evlija. Ukoliko se nađu kod njega ove stvari koje smo ovdje spomenuli, širk, dalalet, odnosno zabluda, bidat, novotarija, džehl, kufr i tako dalje, sve su to znakovi, sve su to znakovi da taj čovjek u stvari nije Allahov evlija, nego da je to šeitanov evlija. Zalutala neznalica, džahil, misli da određene stvari koje se pojave kod onih za koji se kaže i za koje se govori da su Allahu evlije, da je to rezultat njihovoga imana i njihovoga evlijaluka, to jeste njihove bliskosti i zaštite od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Da to sve ukazuje na njihovo vjerovanje, na njihov ima, pa kada se pojavi neki čovjek ima nekakvo čuda kod sebe, nad naravnosti, ono što nije nama uobičajeno, oni ljudi koji ne znaju razlikovati istinu od neistine, koji ne znaju šta su to šeitanove vlije, šta su to Allahove vlije, odmah pritrče i kažu ovo je evlija, misleći da je to Allahova vlija, i oni smatraju da je to što im se dešava rezultat upravo njihovoga imana, njihovog takvaluka i njihovoga evlijaluka, to jeste njihove bliskosti, njihove bliskosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što kažemo ovaj el džahilu dal, neuki, neznalica, zalutali neznalica ne zna razlikovati. Kod sebe nema mjerilo po kojem razlikuje Allahove evlije, to jest evlije milostivog, od evlija šeitana. Također, takav ne poznaje ni ova stanja, šeitanska stanja, kojima ukazuju i dokazuju na taj evlijaluk. Pa kažemo da i nevjernici i mušici i ehlul kitabije mogu imati takva stanja. Mogu imati stanja nad naravnosti. Samo je sada, draga braćo, pitanje jesu li to stanja nad naravnosti u skladu sa Allahovom subhanahu wa ta'ala voljom i zadovoljstvom ili su to stanja nad naravnosti koje se nazivaju ahval šeitanije. To jeste šeitanska stanja i okolnosti. Pa kaže se da ovakve nadnaravnosti, šetanske nadnaravnosti, ovi ljudi, kao što su mušrici, nevjernici, ehlul kitabije, da znači same ehlul kitabije, mušrici mogu imati jača ta stanja, jače te nadnaravnosti nego što ih imaju oni koji se pripisuju islamu. Nego što ih imaju oni koji se pripisuju islamu. Šta to znači? Znači, određen čovjek se pripisuje islamu, ima određeni nadnaravnosti. Kaže se za njega da je vlija. I on je u stvari šeitanu je vlija. Ali njegova ta šeitanska stanja su uveliko manja u odnosu na koja? Stanja ehlukitavija, kitabija, mušrika i ostalih nevjernika zato što su oni u većem dalaletu i njihova nadnaravnost u tom pogledu izgleda veća i jača. Znači kada mušrici nevjernici i imaju ova stanja. Ali to ne nalaže da oni imaju iman, odnosno vjerovanje, a kamoli evlijaluk. Znači, evlijaluk je stepen iznad samoga imana. To je stepen privrženosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, kada mušnici to imaju, kada to nije posebno određeno samo za njih, Zna se da Allahu evlije su iskreni vjernici, da su to ljudi koji su bogobojazni i da oni one keramete i počasti koje dobiju od Allaha subhanahu wa ta'ala to je rezultat i to je plod njihovoga imana i njihovoga takvaluka a ne plod njihovoga širka njihove novotarije odnosno bidata i njihovoga fiska odnosno grišenja Znači ovdje smo saznali za taj parametar po kojem razlikujemo šta su to Allahove vlije, šta su to šeitanove vlije. I kada čovjek dođe i kaže da je on Allahove vlija, a kod sebe ima kufra, bez obzira što se deklariše kao musliman i pripisuje se islam, kod sebe ima kufra, kod sebe ima džehla, kod sebe ima različitih stanja koja nisu pohvalna po islamu. Mi znamo da to nije Allahove vlije, nego da je to šeitanov evlija. Bez obzira što on ima kod sebe nadnaravnost. Nadnaravnost u tom smislu nije nije mjerilo. Nije mjerilo po kojim se razlikuje Allahu evlija od šeitanog evlije. Nego parametar je tu znači iman i takvaluk. Ako ima imana i takvaluka onda je to znak iskrene privrženosti Allahu subhanahu wa Ako nema imana i takvaluka, onda ima širk, ima kofr, ima džehl, ima zabluda, a sve su to pokazatelji i znakovi da je čovjek šeitanov evlija. Zato su naši ispravni prethodnici govorili, ako vidite čovjeka, da hoda po vodi. To je jasna stvar. Ili da leti u zraku. Nemojte vjerovati da je to nadnaravnost, da je to keramet od Allah subhanahu da je on evlija, sve dok ne vidite kako izgledaju njegova djela. Dok ih ne usporedite sa Allahovom knjigom i sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači, ta nadnaravnost, ona je samo plod, ona je samo posljedica. Ali ona može biti plod i širka i kufra, a ujedno može da bude i plod, odnosno s druge strane da bude i plod imana, odnosno takvaluka. I po imanu i takvaluku razlikujemo šetanove evlija od Allahu i subhanahu wa ta'ala evlija. Zatim šejhul Islam ibn Taymije spominje razliku između evlija jednih i drugih, to jeste šetanovih i Allahu i evlija, ili shodno načinu njihove upotrebe tih nadnaravnosti koje imaju. Pa kaže, وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين znači velike evlije velike evlije pravi Allahu i subhanahu wa ta'ala odabranici i štićenici koriste ove nadnaravnosti kao dokaz za svoju vjeru. Argument vjere. Argument vjere. Ili zbog potrebe muslimana. Vol muhtasidun, a to su oni koji su na manjem stepenu od ovih velikih evlija, imaju znači one evlije koje su na manjem stepenu, znači oni to upotrebljavaju u mubahatima, to jeste u dozvoljenim stvarima. Međutim, Šta se može desiti? Ima oni koji upotrebljavaju i koriste i pomažu se tim nadnaravnostima u griješenju. Takvi ljudi su valimul Oni sami sebi nanosi nepravdu, oni prelaze granice koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio. Iako kaže može biti razlog nastanka tih nadnaravnosti iman i ima Pa šehol Islam Ibn temije pojašnjava to jednim primjerom da nam bude svima jasno. Kaže, onaj ko se bude borio protiv neprijatelja, znači u borbi u džihadu, pa onda zadobije ratni plijen i onda ga potroši u pokornosti šeitanu. Kaže, ovaj imetak, iako ga je postigao putem dobroga djela iako je postigao imetak putem dobroga djela, on ga je utrošio na putu i u pokornosti šeitanu. I sigurno da će trošenje takvog imetka se njemu vratiti sa lošim posljedicama. E tako isto i sa onima koji, šta? Koriste možda nadnaravnosti u, u griješenju. I to se može desiti. To je ovaj treći stepen valim ulli Oni koji prema sebi samima čine nepravdu. Za razliku od onih koji su na najvišem stepenu, kabirul, eulija, to su velike evlije, ima onih koji su na manjem stepenu, znači na srednjem stepenu ima onih koji zalimu nefsihi, to su oni koji na sebi čine nepravdu. Ibn je ovo uzeo iz riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koji razvrstava muslimane na tri skupine koji kaže ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ istafejna min ibadina. I mi smo poslije knjigu dali u nasljeđe onima koje smo odabrali od naših robova. Feminhum zalimun li nafsihi Pa ima oni koji čine nepravdu prema sebi. Wa minhum muqtasid. Ima oni koji su znači umjereni osrednji, bolje rečeno. Wa minhum sabikum bil khairat A ima onih koji prednjače po dobro. Oni koji prednjače po dobro prema ovom razvrstavanju šehol temije su ko? Ekabirul ulija odnosno one velike, velike eulije. I dalje šehol islam temije nastavlja i kaže šta kaže onda tek reći ako je povod ako je povod za te nadnaravnosti koje se dešavaju, za ta čudesa šta reći ako su povod tome kufr, širk, fisk, griješenje, isjan, nepokornost. vi znate svaki serbas počini i nepokornost i veliko griješenje i kufr i širk da bi postao sirbaz. I onda pokaže kod sebe nekakva čudesa, jel tako? I ljudi ga nazovu evlijom. E šta tek onda reći za takve? Koji su došli do tih nadnaravnosti putem čega? Putem Znači griješenjem putem širka, putem kufra. Za razliku od onoga koji je upotrijebio nadnaravnost u samome griješenju, pa je šehol Islam Tejmin naveo ovaj primjer. I ovakav postupak, oni koji su došli do nadnaravnosti, do čudesa, na ovakav način putem kufra i širka, kaže, takav postupak poziva na drugi kufr, na još veći fisk i na još veći isjan, odnosno nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato su imami, kaže šehol Islam ibn Taymije, priznavali i govorili da većina ovakvih da većina ovakvih ljudi koji imaju te nadnaravnosti a podloga tih nadnaravnosti osnovno dolazi od širka i od novotarije, od džehla, neznanja i zablude da većina takvih ljudi koji to ispovjedaju, u velikoj većini, znači oni umiru u kufru, odnosno ne umiru u islamu. Ne umiru u islamu. Potom šehhul Islam im je spominje jedan od najvećih razloga i povoda za zabludu mušlika, Zato što oni imaju nešto što vide i nešto što čuju kod svojih kipova. To je bilo poznato. Tako što budu obaviješteni o nekoj odsutnoj osobi ili tako što im se udovolji potreba, mi smo o tome prethodno govorili. Kada neko od njih vidi kabor da se rascijepio, iz njega izađe kakav šejh, pa ga zagrli, poljubi ili sa njim govori, Ovakva neznalica misli da je to nekakav vjerovjesnik koji je tu ukopan ili da je to nekakav dobri čovjek ili šejih koji je ukopan na tome mjestu. A u stvari kaže kabur se nije rascijepio. Govorili smo o tome. Kabur se nije rascijepio, nego je samo mu se šetan prikazao u tome liku. Kao kaže kada se nekim ljudima ukaže da se neki zid rascijepio, da je pukao i iz njega izađe lik čovjeka. A u stvari to biva šetan koji se prikazao u liku čovjeka. On njemu prikaže da je izašao iz zida. I slično tome, sve nam to kaže dokazuje i pojašnjava da oni koji mole vjerovjesnike i dobre ljude, znači njima upućuju dove.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 kaže ljudima budite moji robovi mimo Allaha. Nego budite Allahu odani, rabbanijin, onako kao što ste podučavali knjigu i onako kao što ste vi učili. On vam ne naređuje, to jest Allah subhanahu wa da uzimate meleke i vjerovjesnike za bogove, Zar vam naređuje da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani? Isto tako Allah subhanahu ta'ala kaže Kuridu allazina za'amtum min dunihi fela jemlikune kešfe durri ankum tahvila Reci, molite one za koji tvrdite da imaju osobine božanstvenosti mimo Allaha oni ne posjeduju mogućnost da osklone od vas kakvu štetu ili da vam šta promijene. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhula. To su oni koji moli. To jest Allah subhanahu wa ta'ala u drugom dijelu ajeta spominje one koji ispravno mole, to jest mole Allah subhanahu wa ta'ala i ka Allahu uzimaju ispravna sredstva, mi smo o tome prijetno govorili, prijašnjim predavanjima, znači oni gledaju ko će biti bliži Allahu subhanahu wa ta'ala i nadaju se njegovoj milosti i boje se njegove patnje inna azabe rabbike kane mahadura a od patnje tvoga gospodara treba se, treba se čuvati znači šehul islam ibn Taymi navodi ove ajete da bi nam pojasnio Ko su ti koji dozivaju vjerovjesnike i dobre ljude? Ko su ti ljudi i da to ne priliči ni jednom dobrom čovjeku da nakon što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao vlast ili vjerovjesniku nakon što mu je dao vjerovjesništvo da kaže ljudima budite moji robovi mimo Allahu subhanahu wa ta'ala znači primjeri ovoga su mnogobrojni u Koranu Kur'an, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala riječ zabranjuje da se doziva neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, bilo da se radi o melekima, virovjesnicima ili drugim. Zato što je to širk ili je to povod za širk, ili je to put ka širku. Za razliku, a mi smo o tome prije govorili, kada se od nekoga traži dova, dova ili šefat, a on je, on je živ, kao što je bilo pitanje vezano za poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi smo govorili da je dozvoljeno bilo dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ zatražite od njega da uputi dovu ili poslanika sallallahu alejhi ve uzeti za posrednika u određenim stvarima to jeste za šefađiju međutim kada poslanik ili poslanica alejhimu salatu selamu umru ili presele onda se više od njih ništa ne traži zato što prema uvjerenju ehli od džemata nije dozvoljeno od osobe koja je odsutna ili mrtva tražiti išta zato što mrtvi ne mogu sebi pomoći a kamoli da mogu nekome drugome pomoći i zato što je to širk ili u najmanju ruku to je put koji vodi, koji vodi širku znači niko za vrijeme poslanika i vjerovjesnika nije obožavao vjerovjesnike i poslanike dok su oni bili živi, dok su bili prisutni. Nije se to desilo. Iako bi se desilo to ili bar nagovještaj toga, onda bi to poslanici i vjerovjesnici spriječavali. A pogledajmo kada su poslanici i vjerovjesnici odsutni, to jeste kada su preselili šta se dešava, kako se mijenja Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. Znači, ovakvi postupci vode ka širku. Isto se odnosi kada se oni dozivaju i mole, kada su odsutni. Sve to znači povod širka put, jasni put ka širku. A kaže na kraju šehhul Islam temje e, ovoga citata fe innel wal mejite la jenha širk. A oni koji su odsutni, koji su mrtvi, ne mogu da zabranjuju ne mogu da zabranjuju širk. Znači poslanici, vjerovjesnici su mrtvi i oni ne mogu to da zabranjuju. A dok su bili živi, oni su to zabranjivali. I sve ove novotarije koje su nastale poslije, u smislu odlaska na njihove kaburove, upućivanje, dove i tako dalje, nastale su poslije njihove smrti, nisu se dešavale tokom njihovoga života, zato što su oni to zabranjivali dok su bili živi. Kaže šehol Islam Tejmije, ovi šejtanski halovi ili okolnosti događaja i stanja su se pojavila. A povod za njih su nevjerstvo, griješenje, nepokornost. Pa kada ojača iman, kada ojača iman i kada ojača takvaluk, Hm, pazite ovo dobro. Kada ojača iman i takvaluk i tevhid i kada se pojavi nur furkana, to jeste razlikovanja istine od neistine i imana, onda se također pojave i manifestuju tragovi i posljedice vjerovjesništva i poslanstva. Kada se to desi, onda se umanje ovi šeitanski halovi, njih nestane. Znači što je više nura, nurul hidaje, nura upute i svjetlosti među ljudima, onda i šejtanski halovi, šeitanski halovi stanja, okolnosti, događaji i ova čudesa i nadnaravnosti slabi. A što je manje nura među ljudima, što je manje islama, onda također oni jačaju. Kada se kaže pojave kufr, nevjerstvo, širk, griješenje, nepokornost, onda i šetanski halovi ojačaju. Šetanski halovi kod mušrika koji nisu ušli u islam kaže šehhul islam temije su veći i jači dešava se a vi znate kod budista i kod ostalih da stvarno imaju nadnaravnosti kod sebe kaže dešava se da neki od njih lete u zraku, da hodaju po vodi i da govore o stvarima koje su za nas gaib A te stvari su stvari kada se znači, ispita istina. Kaže, oni koji su ušli u islam, a nisu realizirali tevhid, ispovjedanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala i sliženje poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a ujedno su dozivali odsutne svoje šejhove, tražili od njih pomoć, također i oni imaju šetanske halove, shodno, znači, tome koliko je šetan sa njima zadovoljan. Što su više udaljeniji od islama, sve više i šetanskih halova, to jeste stanja okolnosti. Što su udaljeniji od islama, bez obzira što se deklarišu i što kažu da ispovijedaju islam, sve što su, znači, udaljeniji od islama više imaju šeitanskih halova. Sve što više dozivaju druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, sve što više druge šejhove, takozvane tarikarske šejhove, odsutne šejhove dozivaju, sve više takvih halova. Kaže, ovakvi traže pomoć od mrtvih, i od vjerovjesnika i dobrih ljudi i šejhova i od ehlul bejta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže, cilj jednog od njih ili svakog od njih jeste da mu se nešto desi. Ha, da se nešto desi kad ovakve poziva. Ili da im se nešto ispriča, nešto da čuju. I oni to smatraju da je to keramet i da je to ta nadnaravnost. Neki kažu, kažu čak da je to mođiza. Zato što su oni uradili ovako djelo i zato što su tražili pomoć od mrtvih, od vjerovjesnika. Kaže, ima ovakvih koji dođu na kabor svoga šeha, kojeg Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuju i samo od tog šeha traže pomoć mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa im se kaže iz vazduha odozgo spusti hrana ili im se spusti kakva nafaka ili kaže oružje koje su tražili ili bilo šta drugo što zatraži. Pa oni smatraju da je to keramet koji je došao putem njihovoga šeha. A u stvari sve je to od šeitana i to je jedan od najvećih razloga i povoda zbog kojih su se obožavali kumiri, odnosno kipovi. Vi znate da u doba poslanika sallallahu i u predislamskom periodu da su obožavani kipovi i da ima mnoštvo E, svjedočenja ashaba radijallahu anhum da su se čuli nekakvi glasovi da su čak džini stanovali u tim kipovima i da su se čuli glasovi i tako dalje i to je e, jasan znak da se to može desiti i u budućim generacijama koje postupaju isto kao što su postupali oni ljudi prije prije islama i u doba poslanika sallallahu a poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je od toga odvraćao Isto se znači može desiti na kaboru, jer kabor može biti uzet za kip mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno onaj koji je makbur, odnosno koji je ukopan u tom kaburu. I kaže, to je danas razlog koji je doveo one koji obožavaju kaborove danas u, znači u današnjem vremenu kaže šejh Al-Fauzan to je povod ili razlog koji ljude u današnjem vremenu koji obožavaju kabore doveo u veliki širk zato što su ih šejtani zaveli bilo se radi o ljudskim šejtanima ili džinskim šejtanima sa svom ovom šejtanskom propagandom sa svom ovom šejtanskom propagandom ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى nagradi, sljedeći put ćemo govoriti ponovit ćemo malo teme dodirnit ćemo se neke stvari koje su bile e, prije pojašnjene a to je propis o traženju izvjesnih stvari od drugih od drugih ljudi. Znači, zamoliti nekoga drugoga za određenu stvar mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, govorit ćemo o propisu koji nam detaljno pojašnjava ovo wa akhiru davana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulina muhammad wa ala alihi wa sahbihi